na stranici iza dole pri samom kraju piše isti je naslov zabranjene trgovine dozvoljena je semsera semsera semsera je poznata u, u fikhu to je dozvoljavanje nekom ko prodaje vašu robu da on zaradi pri nje. Na primjer, neko prodaje moju robu. Ja kažem, ovu olovku prodaj po marku. Sve što zaradiš više, tvoje je. Sve što zaradiš više, tvoje je, to je semsara. I on uspije da je proda za, za, za marku i po njegove je, po marke i to je oblik trgovanja koji se zove semsera. Tako bilo šta A ako se nisu dogovorili, haram mu je uzeti bilo šta. Neko recimo ima, ima, ima dućan, i iznajmio je, nekoga plaća nekoga da mu prodaje. I određena je svemu cijena. Da on sada prodaje i povećava cijenu, haram mu je. Međutim, da on prodaje i cijena je tolika, ali da on zaradi preko toga, dogovorili su se da može, onda je to semsera i ona je dozvoljena pišite no, novu ovaj ovdje unesite novi, novi, novu stvar kada bi čovjek poslao drugog čovjeka zadužio ga da, da mu kupi nešto bilo da znaju bilo da ne znaju cijenu recimo znaju cijenu kupuju neku stvar koja je 800 maraka međutim On ode tamo čovjeku koji ga poznaje i kaže tebi ja to dajem za 700. Šta je sa ovih 100 maraka? Ovo se zove u fiku wakaletun bi gajr eđer. Wakaletun, znači ne, on je njega povekilio, opunomoćio, zadužio, bez dogovorene naknade. On je njemu rekao da će kupiti, nisu dogovorili nikako njegovoj zaradi i on je našao da je zbog njega jeftinije. To je sad njegovo, ali ne pripada ništa jer se nisu dogovorili. Jer njegov ovdje vekalet, on ga je ovdje zadužio i opunomoćio bez pare dinara. Iako mu on da tako, donijet će mu za 700, vratit će mu 100. Bez obzira da li se znala cijena ili ne znala. Recimo, ne znamo mi cijenu. Čovjeka pošljem da nam kupi kravu. I kravu bi čovjek prodao svakome više, ali njemu je prodao zatoku. A on je kupuje drugom. I ovdje nema pravo on ni na što, jer on je ovdje povekiljen, to jeste zaduženo, punomoćen, bez naknade. Pa pišite opunomoćenje pri, pri, pri kupovini bez naknade. Dvije crtice ili dvije tačke. Ako čovjek kupuje drugom čovjeku, bez dogovorene naknade i stvar jeftiniju ne pripada njemu od toga ništa znala se cijena ili ne znala ali još dozvoljeno je otplaćivanje na rate je duga na rate kamata kamata 116. stranica e, kamata oharamljena Kur'anom i hadisom i džmavom umeta e, dobit bez rada odnosno nečija dobit na račun nečijeg gubitka postoje dvije vrste kamate u osnovi. Jedna je kamata uz višak, a druga je kamata na rok. Na vrijeme. Se odnosi na mijenjanje jedne vrste hrane, zapište u sveskama, hrane i oni namirnica, osnova prehranjivanja naroda u jednom kraju. Kao što je to pšenica, kao što je kukuruz, kao što je grah, kao što je krompir, kao što je negde riža, hurme i tako. Što se tiče ove, ove raz zamjene ovih vrsta, kamata je da se zamjenjuje različit iznos. Recimo, vreća brašna dobrog za vreću i po slabog, to je kamata. Vreća krompira sitnog za vreću krompira krupnog dobrog, to je kamata. Vreća, za vreću i, više, jel? Ako se mijenja, mora se mijenjati isto, vreća za vreću. Pa ako su ovi slabi, ti imaš isto. Ako su ovi slabi, imaš u njemu koliko? Allahu ajem, hiljadu, hiljadu komada. Međutim, ako su ovi veći, toga je manje. Mijenjanje ovoga po hadisu, mislim da je ovdje naveden slučaj, jedan od ashaba, čini mi se Ammar, zamijenio od e, vrstu slabih hurmi za, za vrstu dub, dobri sa za dva sa pa je Resul sallallahu alaihi wa sallam to zabranio i naredio da se vrati svim namirnicama koje su ključne u jednom u jednom mjestu u jednoj zemlji To je jedna vrsta, jedna vrsta kamati. Druga je kamata na rok. Druga vrsta, odnosno kreditna kamata, ima je dvije vrste. Prva je da čovjek kad bude nešto dužan i dođe rok vraćanja ovaj mu, odlaže, daje mu novi rok, ali mu isto tako povećava dao mu je kamatu odmah što mu nije dao, a ako je odložio još jednom, onda mu je povećao tu kamatnu stopu. To je kamata. To je jedna, jedna ovaj vrsta kamate na rok. Druga je kada se vrši razmjena ili kupoprodaja recimo novca zlata vrijednih, vrijednih artikala, ali se ne vrši razmjena odma. Recimo, mijenjate pšenicu za, za ječam, ali ne vršite iz ruke u ruku. Pa se taj odnos vrijednosti pšenice i ječma promijeni. To je kamata. Treba da bude treba da bude iz ruke u ruku i neće biti tada kamata. E, U hadisu koga bilježi Ahmed, Ebu Davud i Hakim od Amra ibn Asa i je Resul sallallahu alaihi wa sallam mijenjanje ovce za dvije ovce. Što znači da ovo sada izlazi iz ranijih okvira da mijenjanje iste vrste mora biti u istoj količini. Pa zlata ima više vrsta, ali ne smije se nikako mijenjati, nego mora biti isti iznos za isti iznos. Ali nije dozvoljeno mijenjati živu ovcu za meso ovci, za gotovo meso je uloga na banku kamate i pozajmljivanje od banke uz kamate je haram kod kamate je još jednu stvar a to su dioničarska preduzeća pišite novi nastav dioničarska preduzeća preduzeća braću mogu biti halala mogu biti i haram. Mogu biti halal, odobrena šerijatom, jerhamu Allah. A pa mogu biti i haram jer su kocka, odnosno jer su od kamate, od ribe. Sad dolaze Amerikanci i oni ne dolaze ovdje samo sa vojskom, nego zna se da su od, od, od davnina zapadnjaci tražili uvijek sirovine i tražili tržište tako da ni najluđi insan neće povjerovati da neće ovdje graditi svako zlo koje imaju sa sobom. Jedno od njih su i ova i ove akcionarski, odnosno ove dioničarska društva, dioničarske firme. One ne nastaju, braćo, mojim imetkom samo da ja osnujem firmu, nego hoće čovjek da pokrene nešto, recimo da proizvodi Pepsi, da proizvodi čokolada, da proizvodi odjeću, da proizvodi, ne znam, neke šarafe, sportsku odjeću, ne se nešto, ali ne ima sredstava. Ili ne ima dovoljno. Pa onda traži od ljudi da učestvuju u dionicama i kaže, na primjer, vrijednost tog projekta, te firme je, ne se, milion, milion dolara vrijednost jedne akcije je, na primjer, 10.000 maraka. I kaže, kogod uđe sa svojom dionicom, imaće godišnje 5% od svog uloga. Znači imaće godišnje od 10.000 50, 500, jel? 500 maraka će imati godišnje svake godine i naprave sporazum. Ovo je, ovo je haram. Ovo je haram, ovo je kamata. Zašto je ovo kamata? Ili ne morate ako, ako ne pratite, idemo dalje. Kad ne bi bila kamata i kad ne bi bilo haram? Ne bi bilo haram jer udrživanje i u, i u, i u kapitalu i u radu je ha, dozvoljeno. Međutim, treba da odnosi budu pošteni. Kad bi čovjek htio da istu takvu firmu osnuje na isti način, putem ovih akcija, putem dionica, ali, rekao, vrijedi toliko i toliko ko bude učestvovo, dijelimo zaradu. Dijelimo šta? Zaradu. Adekvatno učešću svakog od njih. Pa, ja imam recimo 50% akcija, od zarade je meni koliko? 50%. 50% od zarade, pa ako smo dobili 100 maraka, moj je 50. Ako smo dobili 50 miliona, moj je 25 miliona. Pišite, jeste li ovo razumjeli? Se unaprijed odredi procenat koga dobiva svaki ulagač, to je kamata. To je kamata. ako se samo zarada dijeli, dobit, smjerno učešću, procentu, jel? Je to halal. Ovo čitali već, izbjegava svaki rizik i svaki zulom, svaku neizvjesnost. Pa kad budete tamo vidjeli da, da, da zabranjuje recimo prodaju teleta u kravi, ili prodaju usjeva dok ne očvrsnu, ili ribe u vodi, ljudi se dogovore i daju novac kad ono riba, ribu neku ukro, šta će sada? Ovaj mu je ne može rodit, šta će? Do čega dolazi neko mora biti zakinut. Ili će neko povući pištolj, ili će sada po sudu početi malverzacije i laži i petljani. Islam to izbjegava. Tako i ovdje. Ne ide više Pepsi, alhamdulillah. Ušli smo svi, nije nam bilo na fake, svi miri, niko ni na kog ljud, jel tako? Ali ovdje ja smo iti to potvrdili pred šafirskim zakonom da meni pripada 500 maraka svaki godin. Ti propone, propo moraš mi davati. Ili obratno, ja dobivam 500, a ti sada valjaš milijarde. Je li to pravedno? Nije ništa od ovoga pravedno. Ništa od ovoga nije pravedno. Pravedno je da se dijeli zarada. Pa ako ja imam 5% akcija, od zarade imam 5% od zarade imam 5%, jer to je moja firma, ja u njoj učestvujem. Toliko sam u njoj učestvovao, toliko od nje dobivam. Kolika je korist? Allah žele šanuhu, da li je dao na faku, da li je dao bereket ili nije. Da li je dao prođu ili nije. Jer ovo jasno vraćam vraćao Odredi procenat unaprijed, to je kamata. Novca. Sljedeći naslov za Kamate. tržište u sveskama, dozvoljeno je kao i druga, druga kao kupovina drugih vrijednosti ili druge robe, ali uz uvjet iz ruke u ruku. Iz ruke u ruku. Znači kupujemo dolar za, za marke, odmah kakva je vrijednost, odmah mijenja. Ha? Jeste zbog, zbog mijenjanja vrijednosti. 119. stranici osiguranja doživanja ili osiguranja šarikato temin firme u braćo haram u osnovi one su haram u osnovi jer ne trguju onim što je trgovačka roba nego trguju onim što se ne može nikako platiti trguju čime? Srećom ili nesrećom, životom ili smrću. Haram, haram. Ste braćo u sveskama pod ovim naslovom. Od ove vrste je i penzijsko i invalidsko osiguranje. Kao i ove, malo prije smo spomenuli, uloži on 5%, onda dobiva malo, a ovaj valja milijarde. Ili uloži on puno i ovaj se ne dobije ništa propane, ali mora mu onda od procenta. Tako i ovo. Uzima se čovjek u 60 godina za penziju, jel tako? I umre, ne dođe u penziju. Šta je on dobio? Jel dobio svoj hak? Jel? Ili dođe u penziju, živi godinu dvije. Jel dobio svoj hak? drugi zaposli se samo godinu, dvi, pet, ne, se i umre, ima li penziju? E, ne, ode u penziju, ode u penziju. I onda 50 godina prima penziju. Je li toliko on dao tamo? Je li toliko njemu pripada? A? Može se neko pitati ovdje, pa kako će onda da obezbijedim se za taj život? Lako. Allah je nam je dao djecu. Je li tako? Dao nam skrbnike. Dao nam imama dao mjesto dao mjesto po, na prvom mjestu fukara potrebnima prvo mjesto je potrebnima znači svaki vlasnik firme koji je imao svoje radnike kad nisu još sposobni da rade on može da im pomaži je tako? vi ste bili vezani za moju firmu čitav život od mene je zadovoljavanje vaših životnih potreba pa koliko god Allah Želešanov ga uzživi još nakon što je otišao u penziju godinu, dvije, pet, deset, dvajest koliko tebi treba toliko? njegova firma radi, profitira i brine se o svim onima koji su kod njega radili, više ne mogu. To je jedan način. Ili drugi način, da on daje. Daje na ime ovog penzije reći, on hoće čuvat, daje. I kada bude, kad završi posao sa njim, on mu sve da. Kod mene tvoje ja ti dajem. Če ti dam sve odjedno, hoćeš da ti dajem, da ti kod mene bude jel, račun, i ti uzimaš dok nestane. To može i to je islamski način. A ovo je kao što smo vidjeli trgovanje sa čim? Sa sudbinama. Pa neko će čitav život izdvajati, a neće od toga uzeti ništa. Je li to njegovo pravo? Je li njegovo pravo? Jes njegovo pravo, ali ga nije dobio, dobit će ga neko drugi. Ili obrnuto neko će raditi samo malo, neće u tome izdvojiti ništa, a onda će čitav život dobivati čija prava? Tuđa prava. Tuđa prava. Alhamdulillah, wa salatu wa salamu ala rasulina. Amma ba'd. ovaj sad čas je, mislim, posljednji čas iz Fikha. U njemu ćemo preći veliku temu. Ahvalu šahsije. Ili porodično i bračno pravo vi ćete ga ako Bog da pročitati svega i ono što, o čemu mi budemo govorili više više ćete pažnje obratiti njemu a to je od 139. do 152. strane s tim da ovamo izdržavanje oslobađanje izdržavanja tako dalje ne trebate učiti brak je jedna od velikih ustanova kojom islam ljudima daje veliki hajr koji za ljude znači mnogo koji ljudima priušti veliku sigurnost veliku sreću dok su mladi a sigurnost a opet i sreću kada ostari ko ne posegne za brakom, taj živi svega 5-6 godina svoje mladosti. A onaj ko uđe u brak, koliko ga Allah Đalešanu poživi, njega u svakom periodu njegova života prate nove radosti. Kao što je bio radostan kao dijete, tako je radostan kao momak, tako je radostan kao oženjen čovjek, pa čovjek koji je tek u braku dobiva sitnu djecu, pa čovjek čija djeca narastaju pa i ženi, pa onda dobiva unuke, pa ne znam, ono se žene i tako dalje i tako dalje, stalno, stalno, svaki od, svaki od tog doba ima neku čar i ima neko zadovoljstvo. Izvor generacija islamu. I ono što je nama vama, draga braćo, direktna obaveza, oko koje ne smijete oklijevati ni jedne sekunde, izuzev onoliko koliko vam je potrebno da odaberete za sebe hajr, jeste ženitba. Prije rata su stanja bila užasna. Nije bilo djevojke koju je insan mogao serbe suženiti. Rat je donio dosta hajra, žene su se malo smirile, više boravile u kućama, što je islam i propisao i što je priroda žene, manje je hodale, što zbog krize, što zbog straha, što zbog neizvjesnosti, ali novi mir će ponovo izvesti žene u fabrike, u škole, na prela, druženja, vucanja i tako dalje, tako da će im, dok su ovaj period bile kod kuće, razmišljale su o braku, ponovo kad počnu udariti po prelima i po sjelima, ponovo će im doći u prvi plan zabavljanje i vucanje, a teško će pomišljati na brak, da i ne govorimo, da i ne govorimo koliko će tada i biti podobne za brak kada bi ih htjele, koliko će u njima biti hajra i koliko će čovjek uvrijediti o ženiti jednu koja ima takve poglede i odnos prema svijetu, mužu, sebi, porodci i tako dalje. Zato, da bismo ovaj hajr kog je Allah Đelešanu nam dao, koji je iznuđen znači ratom, da bismo ga nastavili, ženimo se. Kako bi kroz svijest našeg ženskinja provuklo se ta ideja o udaji. Da bi se ona nastavila. To je bilo kod naših majki. Jedino zašto se ona spremala, bila je udaja. Međutim, nema sumnje da će kjaferi, ustaše, takozvani amerikanci, da će pokušat da naše žensko ponovo vrate kafani i igranju, da bi je odvratili od kuće, da bi je vratili od hijjaba, da bi je odvratili od udaje, da bi je odvratili. Svakako ona udaja im ne smeta, ona udaja sa njima par noći, par sedmica, tako i za bosanca, to im ne smeta. Jer to samo donosi razočarenje i pokvarenost. Zato, draga moja braćo, pošto su vam džihad zabranili, pošto ne možete ratovati protiv Srba i Ustaša, protiv Amerikanaca, onda pomozite islam tim načinom, svi inša Allah ta'ala gledajte ko vam odgovara i oženite ga što se tiče braka brak se zasniva akdom kao što se trgovina zas, ovaj, dešava akdom, ugovorom taj akt može biti sahih ispravan i može biti fasid sahih je ono što kad se uradi nema, nema mu ni jedne zapreki. To jeste ima svoje šartove i nema svoji melanija. Šta je šart? Šart je uvjet u našem prevodu. Međutim, šart je u terminologiji u suli fikha ono što ako nema, nema ni stvari. Ako se ne najde šart, ne najde se ni ta stvar. Ne postoji li šart, ne postoji ni ta stvar. A što ako se najde, ne mora znaći da postoji ta stvar. Na primjer, šart za namaz je abdest. Nema li abdesta, nema ni namaz. Ako ima abdest, ne mora znaći da ima namaza. Jer možda nije ovoljan, nisu drugi šartovi udovoljeni. To je šart. Pa kažemo da bi brak, taj akt bio ispravan, treba da imaju šarti. Šart je ono što ako nema, nema stvar. Ako nema šarta braka, nema braka. Ako ima šart braka, ne mora znači da braka ima, jer možda ima takozvani mevani' mevani' su prepreke mani' ono što zabranji, ono što sprečava mani' je u jeziku ha'il prepreka, prebrega, pregleda. a u terminologiji usula mani' je ono što ako se nađe nema stvari a ako se ne nađe ne mora znači da ima stvari. Znači, ako se najde neka prepreka, neka zapreka, onda nema namaza. Ako nešto što, što je prepreka namazu, recimo, nismo obavili ruku, to je prepreka. Ili nismo klanjali u, u, u namaskom dobu, nema namaza. Ali ako se ona ne nađe, ne mora znači da ima, jer možda fali neka druga prepreka, ili fali neki šart. Znači, brak je, zapišite. Brak je ugovor, će biti ispravan i neispravan, sahih ili fasih. I je onaj koji ima šartove, a ne ima zapreka. To kod braka. Zapišite. Zapišite. brak mora imati četiri šarta. Brak mora imati četiri šarta. Bez njih će biti fasid. Bez njih će biti fasid. E. Ponuda i prihvatanje imate govori, zove se siga, četvrti čivac braka, oblik. Ponuda i prihvatanje. On biva riječima, ženim, tu i tu imenom, odgovara veli, prihvatam ponudu, udajem je za tebe, ili obratno. Može veli da kaže, udajem za tebe svoju tu i tu, a da ovaj kaže prihvatam ženim, tako je. To je prvi šart ne bude li tako udata, ne bude li prihvatanja i ponude, nema braka, nema šarta za brak. Brak je fasid, fasid neisprava. Drugi šart je veli zastupnik u zagradi staratelj. Staratelj je najbliži muškarac. Znači, otac, ako nema oca, djed, ako nema djeda, brat, ako nema brata, amiđa, i ko ima najbliži od muštine. Ako nema nikoga, onda kadija, odnosno ima kadija. Jet, su svjedoci, najmanje dva. Svjedoci moraju biti muslimani, punoljetni, pametni, slobodni, tako da. U društvima u kojima stoje robovi. I četvrti, četvrti šart braka, je mehr imate na 149. stranici o njemu mehr koji se ne smije izostaviti i sunnet je da bude skroman neki dan sam imao jedno vjenčanje gdje je mehr bio 10 maraka žena je tražila tri marke, ali on je veli, hajmo za okruž na deset. Ja se radi ovdje o fikhu jednog i drugog i o zuhdu i imanu jednog i drugog. Bilo je, poslanik alaihi salatu wasalam je umu Habibi dao, odnosno dao mu negu kralj za njega čini mi se dvije ili četiri hiljade zlatnika ili srebrenjaka. Bilo je, bilo je i vrijednih mehrova, a bilo je i toga što ti kažeš da nisu mogli naći ništa, pa da, su, pa da je poslanik sa osnovno vjenčavo sa onim što znaju od iz Kur'ana, onim što znaju iz Kur'ana. Te ovdje sunnete braka gdje si prije ponude i prošnje ta hitba jel, ne oglašava, da se svadba oglasi, da se obavi jedna gozba koja se zove velima da se veseli pri svadbi da se čestita i naučite tu dovu čestitanje na doženji imate vadoli barak Allahu leka wa baraka alejka wa džema kuma fi hajrin slobodno napišite ovdje naučiti je odavno nismo dovije nijedne naučili <clears throat> račni drugova su uglavnom poznata imate ih ovdje ono što drži bračnu zajednicu čvrsto jeste poštivanje Allaha Đalešanu prvo a onda držanje svake strane za dužnosti i prava koja ima pa žena dobro zna da se mora odazvati mužu kad je god zatraži muž isto tako tra, zna da mora, da je on odjeva, da je on hrani i tako da. To se zna. Zna Allaha tabaraka wa ta'ala, pa se onda drži ovi načela, ne ima u njima, kod njiha sukobljavanje, ima sudara. Može šeitan, može čak i sihr i tako dalje, da ubaci malo ne mržnje, mržnje netrpeljivosti i tako dalje. Međutim, kad se god vrate Allahu žalešanu i svak se vrati na svoja prava i svoje obaveze, to je razgraničenje koje se dešava i naređeno nam je fe in tanazatum fi še'in farudduhu ila Allahi wa Rasul ako se oko nečega sporite onda vratite taj spor Allahu i poslaniku Allah i poslanik su odredili dužnosti ženi i obaveze ženi tako mužu i prava ako se desi takozvani nušuz spomenuli smo ga tamo kad smo govorili velike grijehe nušuz neposlušnost žene, onda je islam propisao način vaspitavanja, odnosno odgajanja. Prvo je savjet. Prvo je savjet. Svak pada u zaborav braću i svakoga šeitan zavede i svako oslabi i uhvati ga futur, zamor, ne može da vodi računa o svojim obvezama. Zato ga je, ako je hajerni, dovoljno podsjetiti to podsjećanje treba da bude kao da posjećaš sebe, da ne bude u njemu uvrede, da ne bude u njemu izazivanja reakcija koje ne želimo i tako dalje. Biranje riječi, spominjanje onih stvari koje će potaći razmišljanje, potaći bogobojaznost i tako dalje. Ako to ne uspije, ako se satim ne uspije, onda je druga stepenica, odvajanje, odvajanje u postelji. Znači, u istoj, u istoj ovaj, postelji samo se ženi okrenu, leđa, znači ne spava se sa njom, ne spava se, ne opći se sa njom. To će ženi koja ima svijest, a nije savjet je dozvao, pokrenuti razmišljanja, da prispita svoj stav, ako u njoj bude hajra. Ako i to ne uspije, onda je dozvoljeno je udariti udarcem koji nije po licu, jedno, drugo, ne, ne pravi rane, ne, ne cijepa kožu i ne lomi kosti. To treba da bude pravilo. Jer žena koja, koju nije ni prva metoda ni druga dozvala, vjerovatno će se postiriti i smatra da je sramota za nju, da čovjek na nju diže ruku i da radi ščap, pa će se tada opametati ako u njoj bude hajr. Resul sallallahu alaihi wasallam u hadisu u kome ovo, ovo spominje, kaže, al neće ga raditi vaši najbolji. al neće to raditi vaši najbolji. Zato ko hoće da bude najbolji prema svojima ženama i da bude najbolji od, od sljedenika Resula sallallahu alaihi wa sallam, prva i druga metoda, a možda nikad neće trebati ni jedna ni druga, ako se bude ne savjetovalo radi ovoga, nego savjetovalo radi stalnog vođenja naprijed i vođenja naprijed, onda neće trebati to ni jedno od toga ali ljudi nisu svi isti mogućnosti i nisu isti, isti, iste sudbine svima, neko se jel, upusti u život sa osobom sklonom strastima, sklonom svojoj, svojoj volji i tako dalje. Ako i to ne, ne urodi i ne donese plod, onda se izabere, jer očito pokušao je on savjetom, pokušao odvajanjem u posljednji, pokušao batinama, ne, ne pije vodu. Znači ona njega ne trpi, ne može on. Treba sad neko drugi. Recimo ja smo i brat se zakačili. Ja i on sad ne možemo še pogledati. Međutim može on nekog drugog, mogu ja nekog drugog. Pa on ide iza kao pa recimo ali ja i Karadžić ne mogu pregovarati, jel Ali nađe se neko izvan koji posjeduje kodovog i kodovog. Tako mudraca Hakima, znači čovjeka koji zna šta je šta je život i zna kako se gladi između ljudi i jednog i drugog bogobojaznog povjerljivog u cilju da izmire i povrate taj brak ako ima puta da se povrati to je sljedeća stepenica ako ne onda dolazi talak onda dolazi puštanje talak je braćo zadnja mjera i on je kao u medicini prženje rane sve se prvo oproba ako ne može onda se rana sprži tako je isto ovdje ako ne može nijedna od metode dovesti cilju onda se žena pušta. i pušta se onda kad je puštanje bolje od ostajanja kad je razlaz da svak ode svojim putem bolji nego život kad znači život između njih postane nepodnošljiv Pitanje se zove u šarijatu talak i talak je dozvoljen tri puta. Talak biva jasnim riječima, da kaže puštam te ili puštena si, ili riječima koje imaju isto značenje. Hajde svojima, nisi više moja, e, ne trebaš mi tako dalje, ali misli i nije ti potim da je pušta. Šta će se tad desiti? Žena će ostati kod njegove kuće. Puštena je, ostaće kod njegove kuće u iddetu, on će je hraniti, kuća sakriva sramotu. To je mudrost. Jer onaj ko živi na nekim stalno, dodije mu naravno. I tek kad ga izgubi, vidi koliko mu je vrijedio. Niko od nas nije primijetio da, da babo često mu je smijeto. Međutim, kada izgubi babu, tako da ovdje islam ne dozvoljava da se desi sramota vrati se ona sa djecom o majici ona na njega drlja i kamenje on na nju drlja i kamenje poveća babo njen, babo njezin ha, ha, majke pogotovo svak drži do svog kaprica i hoće oni, ali ne mogu više radi svijeta ispašće radi svijeta, šta? slabići, vraćaju sve tamo mamu i radi svoga svoga ovaj egoizma, kaže ah bab ostaće, a čitav će život se kajati Islam to spriječava. Neće niko znati, to se desilo između njih u kući. Puštena. Priček, priček žene puštene je tri mjesečna pranja. U roku ta tri mjesečna pranja može je vratiti kad god hoće bez ponavljanja bračnog ugovora. Kad god hoće, noći se je pustio sutra i vrati, alhamdulillah. Ona je u njegovoj kući, idete u njegovoj, niko ne zna. Samo njoj stavila do znanja kako stvar može dovesti do, do, do ozbiljnih posljedica. Tom periodu dok je ona puštena ne smije niko drugi zaprositi. I kada ist, ist, istekne o, ovaj rok, ponovo najveće pravo ima njen bivši muž. Njen bivši muž. Ako istekne ovo pravo isto, e, i da se završi, a on je ne vrati, onda ona ide svojoj ide svojoj kući. Tako se pušta prvi i drugi put. Znači, jednom je tako opusti, pa je vrati nakon deset dana. Ona je u kući njegove eksu. Pa opet ispadno problemi, ponovo je na isti način pusti. I opet je može vratiti u indetu kad god hoće bez ponavljanja ugovora. Ako istekne ugovor, onda je ponovo vjenčava. Ako je pusti treći put, ako je tri puta znači, e, bio talak između njih, sada ne može da je povrati jedino bi je mogao povratiti kada bi slučajno se udala za nekog drugog pa je on pustio i istekao njegov idet jer sad je njegov idet najpriči mora je on vratiti, hoće u tom idet taj drugi čovjek ali istekao njegov idet i sada neće više ženiti on može štimanje ovog, ovog to je muhalel, spomenuli smo ga u velikim grijesima štima je, da se s nekim dogovoriš, evo ja sam je pustio tri puta, a je ti ženi pa je pusti nakon mjesec, ona je tebi halal, pa je pusti, to je haram i tebi i njemu. Haram i tebi i njemu. Samo ako se Allahovim kaderom desi da je oženi taj i taj, sa lijepim namjerom, i opet iskrsnuli kod njih problemi, pa je pusti, tada je može, tada je može vratiti ovaj treći put. Postoji spor među učenjacima, da li ako je, ako je pusti odjednom tri puta, kada je puštena si sa tri talaka. Da li je to ispravno ili nije, da li se broji ili ne, jedni to smatraju jednim talakom, drugi smatraju o, da je to puštanje i smatraju ga pokuđenim, da se na taj način ne čini talak, kao što brane i talak, takozvani zihar, da čovjek zabrani sebi ženu, pusti je uz riječi ti si mi kao zahr, to jest leđa moje majke, sam je sebi zabrani. I za njega treba kefaret, to je oslobađanje roba, ako nema posti dva mjeseca uzastopno, ako nema, na randi 60 siromaha, kao što Kur'an navodi u suri Mujadele, drugi i četvrti ajet, to je zihar na takav način puštanje. Da čovjek sam sebi o harami ženu. Drugo je da je pustiš. Ona je tebi haram, se ne živi sa njom. Ili treba života sa njom, jednostavno nećeš, jer vidiš da ćeš morati saći sa, sa ljestice imana ili sa ljestice pokornosti i tako dalje. Također, ostavljanje žene. Na primjer, čovjek ne pusti ženu, ali je kazni da sa njom ne opći, kao što je ovo odvajanje u postelji, dok je, dok je odgoj, dok je prevaspitan. Ne smije biti više od četiri mjeseca, najviše četiri mjeseca čovjek može da ne pristupi ženi. Nakon četiri mjeseca muž odbio da ponovo ženi pristupi, tada bi se ona požalila kad i kadi ja bi taj brak razvrgu. Kadi ja bi taj brak razvrgu. Postoji u braku još jedan slučaj proklinjanja jednog, jednog drugog da muž ženu optuži za zinaluk i ne nađe nema zato četiri svjedoka nema zato četiri svjedoka tada neće se njemu udarati kazna potvari kao što bi se uradilo da s nekim drugim ali to je njegova žena i on se i on tvrdi da je učinila zinaluk nećemo se, a nema doka, dok nema svjedoka, odmah je po tvojim leđima. Nema se doka, nećemo biti udarno po njegovim leđima, a neće se ni njemu vjerovati ako ona odbija, ako ona prizna, hvala. Nego će se zakleti on četiri puta da je ona učinila zina. A peti da je Allaho prokledstvo ako laži. A ona će se zakleti četiri puta da nije istina ono što on kaže i peti put da je Allahova sržba na nju ako je istina ono što je rekao i jedno i drugo se zakljeli kod njega istina jedno kod nje istina drugo šta ćemo? hoćemo li nju kamenovat? nećemo hoćemo li njemu udariti kaznu za, za potvaru? nećemo kazna jednom i drugom je Allah će vam suditi uradili ste tako prokleso će doći na nju ako laže sržba na njega ako laže ali između njih više nema braka, razvedeni su za u... To je, to je kazna za njih. I još ćemo spomenuti vrste iddata. Iddat priček, žena ostane bez muža, bilo da je muž pusti, bilo da muž umre, i tada je iddat iddet različit puštenoj ženi je iddet tri mjesečna pranja ženi kojoj muž umre zavisi zavisi da li je ostala trudna ili nije ako nije trudna onda čeka četiri mjeseca i deset dana a ako je trudna iddet priček ne smije se u njemu udati niti je smije ikom prositi u tom periodu dok ne, ne prestane idda, dobro ovo, ovo pazite, jer brak, brak, iddat je mani' li nikah, li nikah. On je zapreka. Ima li, je li iddatu žena vjenčana? Brak je fasid. Brak je fasid, Ne neispravan, nije sahih. Ako je znači ostala trudna iza svoga muža, pričekio je dok ne rodi. Tako je muž umro jučer, ona namirila i sutra se, sutra se porodi, poslije toga može joj ženiti. Svak može joj prositi. Ako još devet mjeseci čeka, svi devet mjeseci je njen idet. Puštanje, kod puštanja, braćo, čovjek mora pustiti ženu u čistoći. Ne smije je pustiti u hajzu. To je haram. Biće puštanje, ali je on griješ, griješnik brojat se upuštanje, ali je on grešnik ako to uradi. Mu'min koji pušta ženu mora da je pusti čistu. I to nakon što se očistila i nije je dotako u tom, tom periodu čistoći. Tako je pusti. Inače će biti griješan. Znate, razvoj braka hula na zahtjev žene, zatim pravo izbora i rastave i tako dalje, fesh takozvani kad se desi nešto u braku što se nije predvidilo pojavi se da je život više ne mogu, nemoguć oboli jedno od njih nije jedno od njih jer smo žena, on je htio da, da oženi ženu rotkinju, ona nije rotkinja ili da oženi ženu nevinu ona nije nevina ili da oženi ne znam muslimanku a ona bude izvan islama i tako dalje spomenimo još zapišite to u sveske brak može postati automatski nevažeći znači odjednom nevažeći bez ikakvih uvoda i preduslova a to je kad jedno od bračnih drugova izađe iz islama kad jedno od bračnih drugova izađe iz islama čiji muž postane murted brak je sa njim haram ili žena murtetkinja odma je treba ostaviti i svakako žena se odma od njega zastire osjeli je dozvolite idat neće ako ne može tu živiti odma ga ostavlja brak je automatski pokvare kada jedno od supružnika promijene vjeru to jest izađu iz islama dobro što naučite ovo sa fikom smo završili